สับคำพ้องสามพันคำ ชุดที่สิบเจ็ดคำที่หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อย blade ใบมีดนกหวีด whistle t r e m b l e ทำให้ใจหายใจคว่ำ การกระทำ treatment explosion การระเบิดกระจาย หลากหลาย various period ระยะเวลา บิดามารดา parents parcel ห่อหีบ รีบ hasty ceremony พิธีบัญชี account mouth ปาก หายาก rare somewhere ที่หนึ่งที่ใด ทางใต้ Southern Union รวมกัน ทำให้ขบขัน amuse boot รองเท้าหุ้มข้อเท้าเข่า knee degree ระดับ ขึ้นอยู่กับ dependent different แตกต่างกัน ใหญ่สำคัญ main obtain ได้ รากไม้ root rude หยาบคาย เคลื่อนย้าย remove proof ข้อพิสูจน์หรือทดลอง ถุงน่อง stocking sting มแมลงต่อย เรียบร้อย neat feast งานเลี้ยง กระจายเสียง broadcast apart ต่างหาก จะงอยปาก beak seek เสาะหา ผิวหน้า surface stupid โง่ Law, shield. steel, Lakamoy, itroy, exhausted witness payan, ฝ่ายค้าน opposition sentence คำพิพากษาอัตรา scale sail ใบเรือ ติดเชื้อ infect connect เกี่ยวเนื่อง เรื่อง affair bear me Percy tax drag lack sack remains strange black back yak split discourage ทำให้ท้อใจ ใครใคร anybody sticky เหนียว แน่น ทำให้เรียบหรือแบน smoothen sudden ทันใด ความเห็นอกเห็นใจ sympathy society สมาคม จม sink link เกี่ยวดองกันเป็นลูกโซ่ ความโง่ stupidity tidy สะอาดสะอ้าน การ tense self ตนเอง รีบเร่ง haste cage กรงลดลง decrease deed การกระทำ ลอยน้ำ float growth ความเติบใหญ่ อย่างเป็นนิสัย habitual gradual ทีละน้อยน้อยจัดให้เรียบร้อย settle purple สีม่วงง่วง sleepy worthy มีคุณค่าควรสรรเสริญทำให้เพลิดเพลิน amusing happening การเกิดขึ้นบังเอิญ การเชิญ invitation, international, นานาชาติ Sad, historical fisherman Chao Pramong. Long, descend contend Chai ถึงอย่างไร anyhow background ส่วนที่เห็นไกลๆในภาพ ความสงบราบคาบ peace police ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นักวิทยาศาสตร์ scientist related เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับการเมือง political plural พหุพจน์ อนาคต future grammar ไวยากรณ์โซนร้อน tropics